Ջազի հնչյուններն առաջին անգամ լսել են Նոր Օրլեանի աղքատ թաղամասերում ու արվարձաններում։ Հետո, ինչպես ջազի ավանդությունն է պատմում, շոքենավերով հասել է աշխարի տարբեր հարուստ ու աղքատ փողոցներ։ 1920-ին էլ Երևանի փողոցներ։ Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը երաժշտության արվեստանոցը տարբեր պահարաններ ունի։ Ջազի պահարանի վրա մեծ տարերով գրված է իմպրովիզների արքա, որի շնորհիվ էլ աշխարհի ջազային նվագախմբերը տարբերվում են միմյանցից, թե ինչ իմպրովիզներ է ի հայտ բերել Արցախի պետական ջազ նվագախումբը եւ ինչպես է փորձում տարբերվել մյուսներից, պատմում է նվագախմբի առաջին շեփոր, փորձավար Ավետ Բադալյանը տարբերվում ենք նրանով, որ այժմ արդեն ավելի մեծ թեկվածությամբ փորձում ենք, ձգտում ենք ու դա ստացվում է, որ նվագենք մերը Արցախյան հայկական հնուց եկած մեզ ժառանգություն հասած որպես երգերը տանք ջազային մշակում եւ կատարենք մերը հենց ջազ թեկվածությամբ Արցախի պետական ջազ նվագախումբը երգեր մշակելուց բացի ստեղծում է նորերը։ Զրուցակիցս նույնպես ստեղծագործում է, բայց իր գախնի օրագրում։ Երբ ստեղծագործություններից մեջ գտնեմ այն, ինչ փնտրում եմ, կբացեմ օրագրիս կողպեքը, ասում է։ Ավետի Շեփորը վերջին անգամ հնչել է 2021 թվականի մայիսին։ Մենք առաջինը համերգ տվեցինք Երևանում հենց։ Ճիշտ է, դժվար էր այն էլ պատերազմից հետո, բայց միակ ձևը չլճանալ եւ շարժվել առաջ եւ միգուցե ինչու՞ չէ մոտ ապագայում ցույց տալ համայն աշխարհին, որ մենք անկախ ամեն ինչից կանք եւ շարունակում ենք, դա էր, որ սկիզբ տրվի։ Գնացինք Երևանում համերգը տվեցինք, հետո մի քանի օր անց նաեւ այստեղ համերգ ունեցանք Այսօր ջազի սիրահարները սպասում էին հարազատ նվագախմբին, բայց որոշ հանգամանքներով պայմանավորված համերգը հետաձգվել է։ Արցախի պետական ջազ նվագախմբի տնօրեն Տիգրան Սուչյանն ասում է շատ կուզենայինք տոնեինք, ուղղակի մի քիչ պատճառներ կային, բայց մենք պատրաստվում ենք մոտակա ժամանակներս երևի ամառվա սկիզբ, կարծում եմ հունիսին հանդիսատեսի առաջ ներկայանալ նոր ծրագրով Արցախի պետական ջազ նվագախումբն աշխարի տարբեր երկրներում հանդես էր գալիս համերգային ծրագրերով։ Նրանց մշտապես ուղեկցում էին արկածները որպես հավատարիմ ընկեր։ Արցախի ջազ բենդը հետաքրքիր ներքին խոհանոց ունի, ասում է Ավետն ու մեզ հետ կիսում Սոչիից ստացած հիշողությունները ամենտեղ ինչ որ մի հետաքրքիր բան է լինում մեր հետ։ Մեզ կանչել էին Սոչիից, ջազ ֆեստեր անցնում մեծ։ Պետք է այնպես լիներ, որ մենք մեկնեինք Սոչի, մի օր մնայինք, հաջորդ օրը նվագեինք։ Ստացվեց այնպես, որ հենց մենք ինքնաթիռից իջանք վեշերով, շորերով ասացին ժողովուրդ ջան, դուք այսօր նվագում եք մի 2 ժամից։ <laughs> Հիմա պատկերացրեք այդ իրավիճակը, <laughs> որ մենք մի ժամից համերգ ենք տալիս, կլիմային չեմ կարմարվել, բայց նվագեցինք էլի։ Դե ամեն նվագախումբ մի օր, այսինքն մի համերգունի այնտեղ նվագում ենք եւ վերջ։ Ստացեց այնպես, որ մենք գնացինք, հենց նույն օրը նվագեցինք ու դարձավ որ 5-ից 6 օր մենք վայելում էինք արտասահմանյան երաժիշտների եւ նվագախմբերի կատարումները։ Դա ինձ համար մեծ համ պատիվ էր, համ պրակտիկայի փոխանակում Սևամորց ստրուկների թաղծոտ երկերի եւ անգլիական ժողովրդական մեղեդիների փոխազդեցությամբ ստեղծված ջազը քանդում է բոլոր տեսակի հանգույցներն ու լսելի դառնում սև ու սպիտակներին։ Արցախի ջազ բենդն էլ միախառնում է թախիցն ու վիշտը, հետո ապագային մի կաթիլ լավատեսություն ավելացնում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։